E lusim Allahun që t'i bekon takimet tona, t'i bën të dobishme, të frytshme për neve në dunja dhe të shpërblyera ditën e gjykimit. Në takimin e kaluar të nderuar vëllezër kemi përmbyllur trajtimin dhe komentin e surës El Muzemmil dhe pas surës El Muzemmil vijon surja El Muddethir. Dhe surja Al Muzammil dhe surja Al Mudaththir kanë ngjashmëri të madhe mes vete kur bie fjala për mesazhin e tyre dhe për rolin e tyre në jetën e besimtarit. Zaten gjitha surat kanë ngjashmëri mes vete në kuptim të mesazhit, mirëpo këto dy sure i kanë disa të veçanta më specifike në raport me njëra tjetrën. Surja Al-Muzammil kemi thënë se ka qenë nga surat të cilat kanë pas udhëzime të cilat rregullojnë natën e besimtarit, e pregaditin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që ta bart si duhet misionin e tij, ta bart si duhet rolin që Allahu xhallahu ala tashmë veç ja ka shpalosur dhe ja ka shpall. Surja Al-Muzammil ka qenë nga surat e para që kanë zbritë. Kështu është edhe surja Al-Muddathir. Surja Al-Muddathir të nderuar vëllezër është nga surat e para që kanë zbritë, veçanërisht ajetet e para të saj. Xhabiri radiallahu ta'ala anhu transmeton se ajetet e para që kanë zbritë janë të surës Al-Muddathir. Dhe ky transmetim ka shkaktuar pak një lloj diskutimit tek dijetarët se a thua vallë është sura Muddathir e para apo ajetet e para janë ajetet e surës El Alaq, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, lexo. Padyshim se transmetimi i Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu jep me kuptu në aspektin e jashtëm se Muddathir është shumë e hershme. Por transmetime të tjera sikurse është ai në Sahihun e Muslimit ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi e përmend surën Mudathir përmend se i ka ardhë meleku që e ka pa në shpellën Hira e që i bjen se ka pas një takim me Xhibrilin para surës El Mudathir e që i bie se surja apo kaptina El Alaq është e para që ka zbrit pas kësaj ka zbrit surja El Mudathir Por ajo që është me rëndësi është me kuptu se është nga ajetet e para në fillim, domethënë në vitin e parë apo madje edhe në javët e para të shpalljes ka zbrit sura Al-Muddathir. Kështu që mbase kuptohet se sura Al-Muddathir është sura e Mekës. Është sura e Mekës dhe është një sura e cila fillon me thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sonte do të marrim shtatë ajetet e para të kësaj sureje, të cilat realisht konsiderohen edhe si një lloj baze edhe një përmbledhje e rregullave të domosdoshme dhe të rëndësishme për formimin e besimtarit, për përgatitjen e tij që të jetë aktiv dhe produktiv në jetën e përditshme. Cili është roli ynë në jetën tonë të përditshme, në çdo nivel, individual, familjar, në raport me shoqërinë e kështu me radhë. Padyshim se këto ajete i drejtohen fillimisht Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por nuk janë ekskluzivisht vetëm për të. Po porositë e surës Muddathir vazhdojnë tutje që të jenë porosi edhe për besimtarët, për pasuesit e Muhamedit alaihi salatu wasallam dhe për njerëzit në përgjithësi. Prandaj mos na habit fakti se ajetet flasin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i drejtohen atij, mos na habit kjo që na të ndihemi të përjashtuar nga këshilla dhe udhëzimet e kësaj sure. Jo. Ngase rregulli e thotë Ajetet, edhe pse zbresin për rast specifik, edhe pse ajetet zbresin për person të caktuar, ato kanë kuptim të përgjithshëm, vlejnë përtej situatës dhe përtej individit. Kështu që edhe pse Surja Al-Muddathir në esencë flet dhe komunikon me Muhammedin, sallallahu alejhi ve sellem, ajo është e përgjithshme, vlen për çdokënd prej neve. Andaj çdokush i cili ka mision në jetën e tij, ka rol, duhet me bo diçka në këtë jetë, Këto ajete, shtatë ajetet e para të Surës Muddathir konsiderohen një, po them, bazament dhe një tërësi rregullash të domosdoshme që duhet mi pas parasysh në në këtë aspekt. Të nderuar vëllezër, kur bie fjala për misionin, ne e dimë se si muslimanë, Allahu xhalla uala na ka informuar, na ka lajmëruar se na kemi mision. Misioni më i madh dhe final është adhurimi i Allahut xhalla uala. Por adhurimi i Allahut me plotkuptimin e fjalës, një tërësi e cila në veten e saj ka njësi të shumta veprimesh, angazhimesh, reagimesh, fjalësh e tjera që të gjitha këto mund të jenë adhurime. Pastaj nën këtë qëllim final, nën këtë mision ka tjera misione. Por që të gjitha duhet t'i shërbejnë këtij misioni. Do ka nënmisione, ka nënrole, ka nënprojekte, t'i quajmë si e kemi ma lehtë me kuptu, mirëpo e rëndësishme është se besimtari ka rol si fëmijë i dikujt ka rol si bashkëshort apo bashkëshorte e dikujt, ka rol si prind i dikujt, ka rol si mik i dikujt, ka rol si e kështu me radhë. Prandaj varësisht nga roli që kemi, nga pozita që kemi, ne bartim mision të caktuar. Dhe përmes këtij pozicioni synojmë gjithmonë ta finalizojmë atë misionin e madhor që është krijimi për çka jemi krijuar realisht, adhurimi i Allahut tebareke ue teala. Allahu xhel-le ue ala në fillim të surës El Muddethir e fillon surën pikërisht me këtë thirrje: Ja ejuhel muddethir. Atje kemi Ja ejuhel muzemmil është o ti i mbështjellur, o ti i mbuluar. Edhe këtu muddethir ka kuptimet e mbulimit dhe mbështjelljes, por ka dallim me surën El Muzemmil. Nga dallimet mes surës El Muzemmil edhe El Mudethir në këtë thirrje, edhe pse në aspektin e jashtëm thash e kanë kuptimin e ngjashëm të mbulimit, e kanë kuptimin e ngjashëm të një lloj mbështjellje, por kanë dallim mes vete. El Muzemmil është thirrje për atë që është në gjumë. Është ma shumë thirrje për atë që është në gjumë. Domethënë, o ti i mbështjellur që je në gjumë. Ndërsa mudethir, nuk është detyrimisht me kon n'gjumë, por nënkupton një lloj, një lloj pasiviteti, nënkupton një farë lloj, një, një lloj, një lloj e, largimi, distancimi nga aktiviteti, apo e njeri mbështjellet në kuptim të një lloj izolimi, mështjelet në kuptën të një loj largimi, distancimi. Edhe pse është i zgjuar. Prandaj Mudethir dhe Muzemmil të dyja mund të jenë gjendje të njëjtë në aspektin e jashtëm, mirëpo, gjendja e personit pastaj mund të dikton se me çfarë thirrje e thërrasin. Andaj atje keni e keni po Muzemmil kumil lejle, çu natën. Domethënë je tu flejt, jo nuk bën me flejt tan natën. Nata jote nuk duhet të jetë e tëra për gjumë. Nata duhet të jetë e organizuar edhe në forma të tjera, jo vetëm për pushim e për gjumë. Duhet të jetë kryesisht edhe e pasuruar me adhurim të Allahut xhel-le ue ala namaz nate, sikurse kemi përmendur. Pra njeriu natën është zakonisht i fjetur dhe i mbuluar për flejt. Prej këtu është përshtat thirrja muzemmil. Ndërsa mudethir mund të jetë i mbuluar për arsye të caktuara, si për shembull pejgamberi salallahu alejhi ue selem është mbuluar nga ethe që janë shkaktuar prej presionit të shpalljes, nuk ka di çfarë po ndodh me të. Dhe jo detyrimisht ka qenë në në gjum. Prandaj o ti o ti që je i mbështjellur në kuptim të asaj i larguar nga realiteti, o ti që falesh natën, Nuk mjafton veç nata, duhet të jesh aktiv edhe ditën. Prandaj largoje mbështjellësin, largoje mbulojën, mudethir rrëmë. Edhe të nderuar, fjala mudethir, dithar, në gjuhën arabe, e ka kuptimin e diçkaje të jashtme që duket. të jashtme që duket. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është edhe i mbështjellë me një mision që tashmë do duket. Apo nuk është misioni i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sekret që e mban veti, sikurse është nata. Adhurimi i natës është sekret. Apo është sekret, është natë. Njëri falet natën për Allah tebareke ue teala. dhe dhe nuk bën me e shpalos me e publiku, natën para dikujt por prandaj është muzemil ka të bëj me diçka sekrete ka të bëj me diçka më intime më të veçantë ndërsa dithar është petku i jashtëm është diçka e jashtme diçka që duket sikurse ka ardh në Ankesat e një kategorie të caktuar në shoqëri të pejgamberit s.a.s. që kanë qenë të varfër, kanë ardhur tek pejgamberi s.a.s. kanë thonë dhehebe ehlu duthuri bil uxhur. Ehlu duthur na kaluan ehlu duthur, ata që janë të pasur, do të thotë duket pasuria, të veshur më mirë, të begatuar më tepër, është përdor fjala duthur, ata që kanë diçka të jashtme që duket, që shfaqet për jashtë. Andaj o ti i mbuluar tashmë me një mision që ka më duk, s'un e mban sekret, s'un e mban mshef, zaten ta kena dhonë për me e publiku, për me e shfaq. El Muddethir. Këto janë disa dallime mes El Muddethir, El Muzemmil. Dhe pas kësaj, Allahu Xhelle ue Ala meç e lajmëron pejgamberin s.a.s. dhe e thërret edhe mbi bazën e gjendjes, por edhe mbi bazën e rolit. Gjendje i mbuluar, po me me, me batanije të caktuar, i mbuluar, por edhe i mbuluar në kuptimin e misionit, me mision të pejgamberllëkut, apo. Tash, natën e fal, po e vërtetë, por misioni nuk kryhet me natën, misioni nuk përmbushet me natën, nata është, nata është, përkrahësi dhe mbushësi kryesor i aktivitetit të, të ditës. Zaten ti nuk mundesh me përballu aktivitetin ditor, angazhimin ditor nëse natën s'e ke rregulluar. Këtë e kemi sqaruar. Mirëpo, të mjaftosh veç me natën, të mjaftosh veç me disa ibadete, është e pamjaftueshme. Prandaj Allahu tha: "Kum fe endhir." Domethënë se misioni të kërkon aktivitet, kërkon lëvizje, kërkon elan, energji, kërkon vullnet. E na e dimë se njeriu kur po synon t'i kryen punët, realisht ka një farë lloj doze të edhe të përtacisë, edhe neglizhencës e kështu me radhë. Ai që lëviz dhe vrapon vazhdimisht është tregues i një lloj energjie, elani, aktiviteti. paralajmërimi, një lloj alarmi, kur dikush, për shembull, është i rrezikuar nga diçka dhe ti e paralajmëron për rrezikun, që ai s'po e sheh atë rrezik, ky procesi quhet indhar. Që ata pejgamberët e kanë pas emrin Beshir wa Nadhir. Beshir kanë përgëzu ata që janë në rrugën e Zotit, por edhe kanë pas rolin e paralajmërimit për rreziqet, për pengesat e kështu me radhë. Prandaj njerëzit janë të rrezikuar. Njerëzit janë duke shkuar kah humbja, kah dështimi. Njerëzit po rrezikojnë ekzistencën e tyre me veprimet që po i bëjnë, me mënyrën e të jetuarit që e kanë. me konceptet që e ndërtojnë jetën e tyre. Janë n'rrezik njerëzit. E ti pejgamber kum ngritu e tregoje këtë fakt. Tregoje këtë realitet. Tregoje këtë çështje. Bëu pengesë mes njerëzve dhe rreziqeve. Bëu pengesë mes njerëzve dhe shkatërrimit. Andaj roli i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe roli i pasuesve të pejgamberit alaihi Salatu selam është rol që krahas që përhap t'mirën edhe parandalon rrezikun e të keqen. Krejt gjitha mësimet e pejgamberit alayhi salatu selam të nderuar vëllezër janë ato që po pengojnë ka edhe karakter pengues, ka edhe karakter parandalues, por karshi çkafit, karshi rrezikut, karshi rrezikut. Shumë nga ndalesat në fe që janë, nganjëherë njerëzit nuk mund me i kuptu pse është ashtu apo, pse është ndaluar. Madje nganjëherë tentojnë që edhe ta arsyetojnë ndalesën se sjell të mira. Po, në qoftë se ndalesa shikohet vetëm brenda një orbite të caktuar, shikohet brenda vetëm një rrethi të caktuar, mund të prodhon nganjëherë kuptim se ka dobi. Po nëse shikohet në dimenzion ma t'gjonë, e sheh se Sa të këqija sjell, sa probleme sjell. Andaj feja ka ardh me ndalu këtë keqe, për shkak se përmes ndalimit të kësaj keqe ndalohen shumë të këqija tjera, parandalohen shumë rreziqe tjera që kanë të bëjnë edhe me dunjon, edhe me ahiretin. Shto kësaj të nderuar vëllezër se njeriu pa dyshim se kur ti Njeriu kur t'i numëron rreziqet në jetën e kësaj bote, kryesisht është i prirur me i përmend rreziqet që e rrezikojnë jetën apo pasurinë e tij. Jetën apo pasurinë e tij. A janë këto rreziqet kryesore që kanë të bëjnë me aspektin e dukshëm material? Rreziqet e nderuar duhet t'i marrim nga Kurani. Ngase Kurani ka me i përmend rreziqet. Cili është rreziku ma i madh që të kanoset? Ma i madh rrezik, mbi at rrezik s'ka rrezik. Krejt rreziqet e tjera nën këtë rrezik pastaj mund të diskutohet për to. Por rreziku ma i madh që të kanoset cili është? Janë të riparushme, e merr veten dikur, kapet dikun dikur, është mundet me bo këtë punë. Ose po themi kushtimisht, n'dunja fare nuk riparohet, riparohet n'ahiret, Allah ja kompenzon. Mirëpo në qofë se njeriu preket nga hidhërimi i Allahut tebareke ue teala. Nuk arrin me i shpëtu rrezikut të dënimit në xhehenem, për shembull. A mund të riparohet ky dëm me diçka? Absolutisht. Andaj, nganjëherë të nderuar vëllezër, mjafton, mjafton një ndalesë, mjafton një ndalesë, apo që të kuptohet si e arsyshme se është ndalesë, për faktin se të pengon nga rreziku i dënimit në xhehenem. A mjafton kjo? Mjafton? Me i thonë rrezikohesh, me çka rrezikona? Nëse e bëjë këtë, çka më ndodh? Nëse ja përmend disa probleme apo komplikime shëndetësore, bajagi, bajagi frenohet, apo. Nëse për shembull i përmenden disa komplikime të caktuara me autoritetin dhe imazhin, bajagi mund të jenë frenuese. I përmenden për shembull pengesa apo rreziqe që ja kanosin për shembull pasurinë e kështu me radhë mund të jenë frenuese apo. Mirpo Kur i thosh mjafton që Allahu xhel-le ue ala hidhrohet. Allahu s'don me bo kit punë. A është kjo mjaftueshëm frenuese? E qeta ka ardh pejgamberi me thonë, kum fe endhir, çohu dhe tregoju se rreziku më i madh është që Allahu xhel-le ue ala nuk është i kënaqur që ai të bëjë ato. Dhe ka qenë i hidhëruar mbi arabë e jo arabë, mbi gjithë, përveç një pjese të mbetur nga ehli kitabi, që kanë pasë mësime të pastra ende s'i kanë ndryshu, kanë besu në Allahun si duhet. Këta, tjerët shumica kanë qenë, E pastaj Allah e ka dërgu pejgamberin alejhi selam. Pse? Për me e largu këtë hidhërim, për me e sjellë knaqsinë e Allahit xhele ue ala, për me e largu këtë rebelim e me e sjellë nënshtrimin dhe adhurimin, për me e largu këtë devijim nga njerëzit me sjellë udhëzimin. Andaj këto mësime janë me karakter të evitimit të hidhërimit të Allahit tebareke ue teala. Pengesë për dënimin e tij dhe xhehenemin, Allahu na ruajtë. Andaj fillimisht kjo shoqëri çfarë ka qenë? Shoqëri e çoroditjes, shoqëri e shthurjes. Për atë arsye fillimi ka qenë i domosdoshëm të jetë indhar. Paralajmërim, a din çka po ju pret? Nëse vazhdoni kështu, ata s'kan qenë njerëz që për shembull ë kanë qenë shumë mirë në rregull, i kanë pas do lëshime, po në esencë kanë qenë mirë. Jo. Ata në esencë kanë qenë keq, ata kanë pas sistem që realisht nuk premton për të ardhme të mirë. Kështu që me ta ka qenë, e domosdoshme t'fillohet me indhar, me paralajmërim. Edhe e dini qysh ka fillu pejgamberi s.a.s. Apo, kur i ka mbledhë në Safa, fiset e kurejshve, çka ju ka thonë? Nëse ju them se një ushtri po vjen nga larg, me ju sulmu, a keni me m'besu? A pe sheh? Nuk ka ardhur me ka ardhur me me fjalimin e e parandalimit të keqes, paralajmërim për rrezikun kundër armikut. Nëse ata kanë qenë në këtë pozicion, kanë qenë në këtë nivel, kanë thonë kena me të besu. E pra unë kam ardh m'ju paralajmëru nga një rrezik shumë ma i madh se ky i armikut, ajo është dënimi i Allahit azze ue xhel. E këtu kanë refuzuar. E kanë pranu për armik, me paralajmëru e kanë pranu për gjithçka, ama kur paralajmëron se vjen dënimi i Allahit xhele ue ala, këtu njerëzit pastaj nuk e kanë fatkeqësisht bindjen e mjaftushme që me kaq të ndalen, apo. E kanë kum fe endhir, kum fe endhir, ngritu dhe paralajmëro. Detyra jote do t'jetë kjo detyrë, detyrë e parandalimit, Detyrë e alarmimit, se në qoftë se vazhdoni kështu, shumë punët keq i keni. Dhe pastaj Allahu tha, ue rabbeke fe kebbir. Ti në këtë mision, në këtë detyrë, në këtë vazhdë të paralajmërimeve të vazhdushme, po edhe të përgëzimeve, apo, Do të jesh në situata, do të jesh në situata kur mund të mund të personalizohet misioni yt, mund të personalizohet. Prandaj është tejet e rëndësishme të nderuar vëllezër që njeriu krahas asaj që duhet me pas mision n'jetë, që është ky që e ceka, apo të jesh pengesë për të keqen, të jesh pengesë për rrezikun, të jesh shpërndarës i të mirës, duhet ta ketë edhe qëllimin e unifikuar, një qëllim, jo ngritja e vetvetes, jo emri i tij, apo por ngritja e emrit të Allahut xhalla wa ala, wa rabbaka fakabbir. Don Zotin tën kebbir. Kebbir çka është? Allahu akbar, Allahu është më i madhi. Le të jetë për ty gjithmonë Zoti yt më i madhi. Çfarë nënkupton kjo? Në misionin e jetës të nderuar vëllezër, në misionin e jetës, nëse për njeriun më i madhe është, diçka më e madhe për të çka ekziston është, jeta e tij, për shembull. Gjitha matjet e rrezikshmërisë ka me i bo bazën e kujna? Jetës. Gjitha arsyetimet e vazhdimësisë kanë bo mi bazën e jetës, ngase është më e madhe në çka e ka të. E keni pa për shembull noj prind që kanë një fmi, ose kanë moti s'kanë, mas një kohe t'gjatë një fmi, E sheh që krejt jetën munohet me e sjellë ka qaj fmi. Qaty e ka ma të madhin, këtë, qaty e ka jetën. Për shkak të tij mërzitet dhe për shkak të tij disponohet. Për shkak të tij lëviz dhe për shkak të tij nuk lëviz. Gjithçka e ka të koordinuar mi bazën e këtij fmiju. Ose mi bazën e çfarëdo interesi t'caktuar. E n'jetën tone, kush është më i madhi? Ka sy interesi yt. Me çka mat ti lëvizjen tone? Me çka mat ti interesin? Me çka ma? Mësohu pra n'jetë ta kish rregull. Tash kjo kjo është sure e rregullave që më i madhi për ty n'jetë është Allahu xhalla wa ala. Wa rabbaka fakabbir. Madje më i madh se vetja jote. Duhesh me pranu që ndoshta edhe veten tone me e lon keq momentin kur kërkohet me ngrit emrin e Allahut. Sot fatkeqësisht përgjigjja e kësaj pyetje është nga përgjigjet më të vështira që njeri ka mundsi me ofru. Pse jeton ti? Pse fiton ti? Pse angazhohesh? Pse shkollohesh? Pse bën? Pse? Kjo pse-ja është shumë problematike sot. Është krizë tek njerëzit me dhon qysh duhet përgjigje. Përgjigje afatgjate, stabile, qëndrueshme, se për shembull, ë ë ë ë përgjigje periodike të jep përgjigje deri në periudhë të caktuar. E bëj këtë për shkak kësaj. Ok, kur ndodh kjo tani çka e kqyrim pastaj atë. Po një përgjigje afatgjate, qëndrueshme, stabile, të pandryshueshme, është vështirë me dhënë. E na, apo, me mësimet e Allahut, wa rabbaka, me Zotin tem. Për Zotin tem gjithmonë apo. Prandaj Allahu xhalla wa ala është i gjallë. Ai është gjithmonë që jep. Ai është gjithmonë domthon ë ë ë që ndihmon e përkrah. Është gjithmonë që shpërblen. Është gjithmonë që gjithçka është në dorën e tij, kurrë nuk ndryshon. Prandaj në jetë kena nevojë të nderum vëllezër këtë pse me pas shumë qartë. Pastaj ke qenë të rahat. Gjitha punët i ki marë kur e kupton pse. Pse? Pse e bone këtë? Pse shkoi kjo? Pse u lodhe? Pse pushove? Madje, pse hongre? Çdo veprim në jetë e merr një kuptim të caktuar. Mungesa e kuptimit e lodh njeriun. Mungesa e kuptimit realisht e e e e e zhgënjen njeriun. Madje, madje edhe nuk ia mundson me i gëzu as të arriturat, e lëre me i kalu problemet në jetë. Kur ka kuptim. Kur nuk ka kuptim do të them, ama kur ka kuptim, gjithçka është e lehtë. E çka i jep kuptim më të mirë jetës? E çfarë mund të jetë qëllimi më i qartë final në jetën tonë me gjitha veprimet tona, diçka më i mirë se wa rabbaka fakabbir. Më i madh në jetën teme është Allahu tebareke ve teala. Andaj të nderum vëllezër ë njerëz që këtë nuk e kuptojnë pastaj edhe qëndrimet dhe veprimet e besimtarëve kanë problem me i kuptuar. S'un kupton atë. Për shembull vëllezër. Ta lëmë anash tash kush është më i madhi. Po njerëzit në jetë kanë diçka më të madhe. Dhe e përdorin si njësi matëse për veprim caktuar. Apo për veprim për veprim caktuar e përdorin si njësi matëse. Çështje më të madhe për shembull e ka një diçka caktuar në jetë. Në bazë të saj ndërton raporte, e në bazë të saj i rënon raportet. Në bazë të saj don, e në bazë të saj nuk don. Në bazë të saj afrohet, në bazë të saj distancohet. Gjitha këto i bën në bazë të çkafit, të kësaj që për të është më e madhe. Për ne besimtarëve nuk ka më të madh se Allahu tebareke ve teala. Andaj besimi në Allahun është përcaktues i raporteve tona, që do me kuptu. Që do me kuptu. Për shkak të këtij besimi shpesh herë nuk kena mundësi, nuk kena mundësi. Për shkak të këtij besimi veç, për asnjë arsye tjetër, për asnjë ngarkesë tjetër, për asnjë problem tjetër, veç për shkak të këtij besimi, për me ruajtur çiltërsinë e besimit, për me i ruajtur parimet e këtij besimi, na duhet nganjëherë për shembull me pas një distancë me dikën, me pas një afërsi me dikën, me bo veprim në drejtim caktum, mos me bo veprim në drejtim caktum, për shkak të këtij besimi pikërisht, për asgjë tjetër. Momentin kur njerëzit arrijnë me na mirëkuptu në këtë, lehtë i mirëkuptojnë gjitha veprimet e tjera. Për. Prandaj e ka problem një besimtar për shembull, apo për shkak të, për shembull kushtimisht, çfarëdo qoftë ajo? Çfarëdo qoftë ngushëllim, urim, përkrahje, ndihmë, çkado qoftë? E ka problem apo që me e lon anash besimin për hatër të një raporti, për shkak se besimi i tij është ai që përcakton raportet. Sikurse dikush e ka një njësi matëse mbi çka i përcakton raportet, gjithkush e ka një, një strumbullar. Po ne e kemi këtë, ne e kena besimin, Allah tebareke ue teala. Më ne, ve rabbeke fekebbir, Allahu për ty le të jetë qëllimi dhe ai që është më i madhi, ve rabbeke fekebbir, kjo është. Don gjitha sikurse edhe në fillim e nisëm. Të gjitha mundohu. Të gjitha veprimet në jetë, angazhimet, projektet e tua, mendimet e tua, gjitha të jenë të orientuara, të fokusuara në këtë shënjestër, në shënjestrën e quajtur ue rabbeke fekebbir. Zotin tënd madhëroje, Zotin tënd ngrite, le të jetë për ty Allahu më i madhi. Gjithçka, Allahu është më i madh se jeta, se shëndeti, se pasuria, se fëmija, se gjithçka. Ngase gjitha janë prej tij. Gjitha janë prej tij dhe te ai kthehen. Andaj edhe të nderuar e dini që Nga gradat më të mëdha që njeriu i arrin në jetën e kësaj bote është kur edhe jetën e tij është i gatshëm me e dhon për Allahun xhele ue ala. Andaj shehidi ka derexhe të madhe tek Allahu xhele ue ala. Është shumë i shpërblyer tek Allahu xhele ue ala, pse? Se në situata kur kur është kërkuar edhe jetën me e dhon, me dëshmu edhe me jetë, edhe me gjak me nënshkru se më i madh se Allahu s'ka pas për të, këtë e ka bërë, padyshim se Ka një pozitë të veçantë. Andaj ka emrin shehid. Çka është shehid? Ai që ka dëshmu, dëshmor, e ka dëshmu, e ka dëshmu sinqeritetin e përkatësisë edhe vërtetësinë e deklarimit se Allahu për mu osht më i madhi. E nëse këtë është në gjendje me bu me jetë, çfarë ta merr mendja nën këtë? Gjithçka pas saj është më e lehtë dhe më i gatshëm. Dhe kështu Allah e përgatit pejgamberin alejhi selam dhe gjithë tjerë, nëse don këtë jetë me pas sukses, me lut rrugën si duhet, me arrit qëllimin, duhet t'i kesh këto parasysh. Të kesh të, të jesh në lëvizje, në aktivitet, të kesh mision, rol, të jesh i dobishëm, produktiv. Të lidhësh mes natës dhe ditës, mes raportit me Allahun dhe raportit me krijesat, këto janë të pandara. Natën namaz edhe adhurim, ditën aktivitet e produktivitet, por të gjitha këto edhe nata dhe dita. Që Allahu të jetë më i larti aty. Gjithmonë. Jo natën themi Allahu Ekber e ditën e kundërshtojmë. Jo kështu aty. Jo, n'namaz themi Allahu Akbar e kur dalim pastaj jo s'është Allahu më i madhi, jo. Besimtari nuk jeton në këtë laramani, nuk jeton në këtë kundërthënie, por e ka jetën të sinkronizuar, e ka jetën të harmonizuar me këtë deklaratë, se Allahu është më i madhi apo. Edhe gjitha pastaj janë në rregull, edhe nata, edhe dita, edhe aktiviteti, edhe gjithçka është, pastaj në harmoni me njëra, njëra tjetrën apo. Pastaj Allahu i tha, ue thijabeke fetahir, rregulli i radhës i jetës është, tha dhe teshën tënde pastroje, pastërtia, mirëpo, mund të kuptohet se është petku me qëllim, po i jashtëm, të jetë i pastër, që imazhi të jetë i mirë, të dukesh mirë, është e kërkuar, pa dyshim, Mirëpo, në këtë ajet nuk është për qëllim vetëm petku i jashtëm, apo? Por dijetarët e kanë përmendur se është për qëllim edhe edhe një lloj apo dy lloje të petkut. Ue thijabeke fetahir, sikurse kanë thënë shumë nga dijetarët e hershëm, teshën tënde, cilën teshë? Të brendshmen jo t'jashtmen. Zemrën pastroje. Zemrën pastroje. Shpirtin kulloje, bëje çiltër. Nuk ka mundësi të nderuar vëllezër me bartë mision fisnik njeriu. T'jetë i dobishëm n'jetë, ndërsa të brendshmen e ka të mbushur me zili, me inat, me urrejtje. S'ka mundësi, e pamundshme është. Shikoni pejgamberi sa sallam i dërguar i Allahut, i përzgjedhuri i Allahut xhel-le xhelaluhu. Kur ka qenë foshnje, i është hap gjoksi apo Xhibrili ia ka pastru zemrën apo. Ia ka pastru zemrën. Ky është pastrim specifik për Muhamedin sa sallam, si proces, si mënyrë e pastrimit e veçantë për të, por si kërkesë për pastrim është për gjithë neve. Atij i është pastruar zemra në këtë formë, neve na pastrohet me çka? Me ujin e shpalljes, me udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po nuk mundesh me pas petk të bardhë përjashtë. Nuk mundesh me pas teshë t'mirë jashtë, elegante, moderne, ndërsa zemrën e ki zezë. Të mbushur me ndytësira, të mbushur me mbeturina, e pamundshme është. Se kjo është një shpërputhje e egër, shumë e keqe. Dhe shiko islami gjithmonë na bon të harmonizuar. Atje e pamë, nata dhe dita duhet të jenë të harmonizuar me qëllim t'caktuar. Po edhe këtu funksionimi jonë duhet të jetë i harmonizuar mes të jashtmes edhe të brendshmes. Mes dukjes tonë të jashtme dhe dukjes tonë të brendshme. Dukja jonë e jashtme është dukja e një besimtari me namaz, me agjërim. A është edhe e brendshmja kështu? Edhe pse e jashtmja nuk ka mundësi me qenë e pastër nëse s'ka pastërti t'brendshme. Por, por ka mundësi që njeriu të jetë i pastër në t'jashtmen diri dikun, por jo edhe ashtu në t'brendshmen e tij. Prandaj, "Wa thiyabaka fatahhir", pastroje, pastroje të brendshmën tënde, pastroje zemrën tënde, ngase kjo shpallje që po të vjen ty, realisht vjen me e pastru brendinë e njeriut, pastaj me këtë brendi të pastër me e pastru pastaj edhe të jashtmen e tij dhe ai me pastru rrethin ku jeton dhe me e bë ndryshimin e kërkuar. Zemra e pastër. nga syfaqësia, nga mendjemadhësia, nga vetëpëlqimi, nga hutia, nga gafleti, nga vetëmashtrimi, urrejtja, mendimi i keq, e shumë e shumë nga sëmundjet e zemrës, nga ndytësirat që prekin njeriun Allahu na ruajt. Kështu që, vëllezër, Pastrimi i zemrës është objektiv që e synon sheriati. Dhe kushdo që, kushdo që synon, synon që të bën ndryshim të caktuar. Në emër të, në emër të, ue rabbeke fekebbir po flas. S'po flas për tjertë, po flas për ata që dojnë Allahu të jetë më i madhi. Ka mision jetë që Allahu të jetë më i madhi. Dhe tenton këtë ta bën përmes projekteve të caktuara. Projekte ka shumë që mund të bëhet kjo. Mirëpo, kushti për suksesin e të gjitha projekteve është gjendja e zemrës atë. Gjendja e zemrës. Zaten kur i i hulumton dhe i analizon shumë probleme që si muslimanë i kena, shumë kriza. Edhe në raport mes vete, edhe bashkëpunime shumë tjera. Edhe pse ato mund të marrin emra tjerë, edhe pse ato kriza mund të marrin arsye tjera, apo në përpjekje me ja dhon njëfarë lloj komenti dhe arsye, në esencë, shumica dërrmuese e tyre e kanë një adresë, është zemra jonë ato. Një zemër që ka zili, një zemër që nuk ka mundësi me e pranu suksesin e dikujt, nuk ka mundësi me konë bashkëpunus me dikanë, nëse nuk shënohet emri i tij, për shembull, nuk ka mundësi me e stuti, e pamundshme është. Edhe që nga fillimi Allahu i tha pejgamberit të zgjuar, thiabeke fetahhir, pastroje zemrën mirë, se ky është mision i gatë. Ky është mision që për me majt emrin e Allahut gjithmonë ma s'nalti, edhe veç për Allah me u angazhu, edhe vetëm shpërblimin e Allahut me e kërku, duhet me pas zemër të pastër. Edhe para se me shku në Miraxh, apo para se me udhëtu në qiell pejgamberi s.a.s. Çfarë ndodhi? Erdhi prap Xhibrili dhe ia pastroi zemrën, thamë. Se për me u ngrit tek Allahu xhele xhelaluhu, ngrihet me zemër të pastër. Tek Allahu ngritet pastërtia e zemrës tonë. Ngase Allahu shikon në zemrat e njerëzve. Vepra është, vepra është manifestim i zemrës së pastër. Prandaj po duhet vepër për m'u ngrit tek Allahu xhele ue ala. Por duke u ngrit veprat te Allahu, Allahu shikon në gjendjen e zemrës në momentin e ngritjes së veprës. Çfarë gjendje ka pas zemra? Sa ka pas dashni ndaj Allahut, sinqeritet ndaj Allahut, përkushtim, e tjera e tjera nga adhurimet e zemrës. Prandaj të nderuar vëllezër, pavarësisht projekteve që mund t'i kemi, pavarësisht angazhimeve që i kemi. Këto dyja duhet t'i kemi parasysh. E para, synojmë të gjithë s'bashku që Allahu xhele ue ala të jetë i adhuruari që njerëzit ta adhurojnë, apo të jetë më i larti, emri i Tij, dhe këtë ta bëjmë me zemër të pastër. E pastaj nuk na bën problem fare dallimet në angazhim, në projekt, në profilin çkado qoftë, apëtëm. Ue thijabeke fetahhir, gjithashtu teshën tënde pastroje. Disa kanë thënë dijetarë tash ndroje teshën. Pse? Tash e keni mision tjetër. Nuk mund me bajt teshën e njëjtë. Teshën e njëjtë në kuptim të kuptim të imazhit, kuptim të veprimit. Njëjtën tesh sikur sikur ke qenë për shembull ë larg besimit, sikur je tash në besim. S'mush me kon njëjtë. S'mush me pas njëjtën tesh, njëjtën dukje. Si për shembull kur ke qenë pa namaz dhe pa këto edhe tash me namaz, smush me kon njëjt. Të nderuar vëllezër, e dini për një njeri i cili njeri për shembull për arsye të caktuara për arsye të caktuara nuk ka pas mundësi me punu në profesionin që ka. Profesioni i tij është një profesion për shembull që kërkon me pas një pozitë caktuar udhëheqëse. Atë si profesion e ka për shembull. Në pamundësi me punu kështu, ka punu dikun tjetër, sikurse shumë shpeshherë tek ne, për shembull që njerëzit, fatkeqësisht tek ne, rrallë herë punojnë në profesionin që e kanë. Dhe njeri, zakonisht, domethënë, thjesht vishet në përputhje me profesionin, nëse është për shembull kamarier, nëse është, çkado qoftë, çdo profesion hallall është i mirë, Por po flas për punë të teshës, me e kuptu pak shembullin që po e sjellim. Nëse njëri për shembull punon dikun dhe ajo punë kërkon uniformë të caktume, uniformë. Pse puna e kërkon këtë uniformë? Në ndërtimtari ka uniformë të caktume, apo në të merrë kërkon se natyra e punës kërkon tesha të tjera. Dhe tash për shembull ky njeri nga një nga një punëtor krahu për shembull, nga një punëtor ndërtimtarie kalon dhe bëhet për shembull profesor në universitet apo. Çka i thuhet apo? Nëse shkon me teshat e punëtorisë. Ndrroj teshat, burrë. Ndrroj, tash je profesor, tash je mësues. Në rregull, ke atje kur Për shembull, nuk mund me shku me atë helmetën e punës, se atje është dashtë me pas helmetë, për shkak se rrezikohesh nga objektet e forta me të ra mbi kokë, normal është, po helmeta nuk duhet në shkollë, heke helmetën, edhe kjo, ve thijabeke fetahhir, i ke pas do tesha, që është pranu me, me kon me, me qeto tesha, kur je kon në atë rrugë, ama tash je në rrugë të pejgamberit, alejhi salatu ve selam, tash je në rrugë të xhenetit, ndrroje teshën, ndrroje petkun, Ndrroje fjalorin, ndrroje sjelljen, tash kërkon kjo ndryshe pak, nuk ka njëjtë. Që ka çfarë udhëzimesh? Ndrroje, duhesh me ndryshu, ngase, ngase ndryshimi është i domosdoshëm për të treguar ndikimin e mësimeve, të udhëzimeve, për të dëshmuar arsyeshmërinë e ndjekjes së kësaj rruge, se kjo rrugë e ndryshon njeriun, në sjelljet e tij, në fjalët e tij, në qëndrime, në raportet e kështu me radhë, ndryshoje, ve thijabeke fetahhir, Dhe kanë dhënë dijetarët një varg shpjegimesh për ruxhz. Mirpo emëruesi i përbashkët, emëruesi i përbashkët i të gjitha komenteve për këtë ajet është largohu nga gjithçka që Allahu nuk e don. Duke filluar nga idhujtaria e deri te cilado qoftë atje që Allahu nuk e don atë. Të nderuar vëllezër, ve thijabeke fetahhir e patëm këtu adhurimin e adhurimin e e stolisjes, adhurimin e përvetësimit, apo përvetësoje pastërtinë, stolisu me, me adhurimet e zemrës, apo merre, merre, Dhe pjesa e dytë e adhurimit është adhurimi i braktisjes. Në këtë rrugë, në këtë rrugë do të kërkohet prej teje që të marrësh diçka që s'e ke pas, por edhe që të largosh diçka që e ke pas. Qoftë të largohesh nga vendet e caktuara, nga shoqëria e caktuar, të largohesh nga muhabetet e caktuara, nga qëllimet e caktuara që ke pas dikur të mëdhaja që ato tash e ke pa s'janë me rëndësi, banale ato qëllime. Largohu. Në fiku i largimit është me rëndësi, të nderuar vllazën, shumë. Ngase pa u larguar e keqja, nuk ka mundësi me nxon ven e mira. E pamundshme është. E pamundshme është. Kështu që, kaniher njerëzit dojnë me bo nifar lloj kompromisi, që është i pamundshëm me udhëzimet e islamit, apo. që të inkuadrojnë në jetën e tyre veprime të caktuara. Për shembull, s'ka qenë duke u fal, falet. S'ka agjëru, agjëron. S'ka bo diçka e bon. Është në gjendje me marr. Por në paralel me kët nuk është i gatshëm edhe me lon. Diçka që ka qenë pjesë e jetës tij, apo. Jo. Jo. Ekuilibri këtë e kërkon, që të marrësh dhe të largosh. Andaj ue rruxhze fe, është rregull apo? Është rregull. Ndërtimi të bëhet kështu, që të marrësh dhe të hjekësh. Të ngarkosh me diçka dhe të shkarkosh nga nga diçka, apo. Ku gjithmonë thash, gjithmonë ai që e mban diskursin e këtij veprimi është ue rabbeke fekebbir. Zotin tënd madhroje. Allahu është më i madhi. Ai të kallëzon çka me marr dhe ai të kallëzon çka me hjek. Tashmë ti o rob i Allahut xhel-le ue ala je në veprim të vazhdueshëm, qoftë në aspektin e veprimit apo qoftë në aspektin e braktisjes dhe dhe largimit. Gjithmonë largohu prej kësaj e kërkuar. Wa rujza fahjur. Dhe nuk ka mundësi pastërtia të garantohet të nderuar vëllazër përderisa njeriu rrin në mesin e S'po ku di se kish, mos luj mo, pse? Se apet bohesh ashtu ti, pse e la pra? Do duhesh me lon diçka, edhe pse është loj? Për fëmin është më e rëndë loja, ato më të këndshme duhesh me lon për me garantu pastërti. E nganjëherë të nderuar vëllazër, qeshtu e lyp jeta? Merre shembull, në çfarëdo niveli qoftë, ne e morëm fëmijën, çkado qoftë? Për me rujt pastërtinë, duhet me u largu prej diçkave. Nuk ka mundësi pastërtia me qenë e garantuar në qoftë se ti rrin në mes të caktuar. Pastërtia e mendimeve tua, e koncepteve tua, kuptimeve tua, fjalëve tua, s'munesh, apo, e pamundshme është. Ti kërkohet me u stolis, me i vesh, me vesh petkun e kuptimeve të caktuara. Me kuptu jetën kështu, me kuptu pasurinë kështu, me kuptu ngritjen kështu, me kuptu familjen kështu, me kuptu rolin kështu. Teshat me i vesh, apo. Po këto tesha nuk mundën me nejt të pastërta, në qoftë se për shembull, masi që i vesh ato tesha shkon rrin dikun ku, realisht, funksionojnë tjera kuptime. Të, të helmohet zemra, të helmohet mendja, s'munesh, apo. Duhesh me u mësu me kuptu që, pa u largu prej disa seneve, pa distancim, s'ka ndërtim. Kjo rregulli i jetës, kjo rregulli, gjithkush këtë e ban, por varësisht kush e ka, Ku e ka pikë referencë të themi? Kjo me rëndësi. Dikush e ka referencë këtë, mbi bazën e referencës tani, largohet prej kësaj e vjen këtu. Gjithkush. Nëse pikë referimi jonë është, ue rabbeke fe kebbir, Zotin tënd madhnoje, apo, e atëherë kjo të kallëzon. Ky pikë referim të kallëzon se, në hon, si duhet të bëhet dhe ka duhet të bëhet afrimi dhe ka duhet të bëhet në çfarë dimi duhet të bëhet duhet të bëhet distancimi dhe sa duhet të jetë distanca ato sa duhet të jetë distanca andaj të nderuar vëllezër edhe në dunja shpesh herë a kupton domethon shpëtimi i vetëm është në distancë shpëtimi i vetëm është në në distancë Ke pa ka për shembull objekte që kanë rrezikshmëri të madhe, rryma, tensioni i naltë. Aty ndër, thotë, çka thotë? Mos u afro. Maje distancën, pse? Se të mytë! Prandaj ka shumë trafo në jetën tonë, po, që në to nuk shkrun mos u afro. Ndoshta shkrun afrohu, ndoshta thotë hajde, kanë lloj lloj ofertash ato. Ama ti në bazë, e referencës e kupton që mos u afro, largohu, a kupton. Sikurse Allahu xhallahu kur tha për zinanë, nuk tha mos e bëni punën e keqe të amërit të çka tha, wala taqrabu zina, mos u afroni. Dhe pastaj na ka treguar çka i bjen m'u afru, çka i bjen m'u afru. Në qoftë se për shembull, veprimet që islami na obligon me i ndërmarrë, për të kriju një distancë mes gjinive që garantohet morali, nuk i kuptojmë mbi bazën e këtij procesi, janë pa kuptim këto veprimet. Janë pa kuptim këto veprimet. Mirëpo kur e merr si tërësi si proces, a, po, nuk realizohet, kjo pa qeto, nuk mundet, po. Prandaj duhet me respektu distancën. Distanca nganjëherë nuk kupton për shembull, nuk, nuk, nuk, distanca të nderuar vëllezër, nganjëherë nuk nënkupton për shembull injorimin, nuk nënkupton për shembull shmangie, jo. A ka mundësi me komuniku në distancë? Ka mundësi. Çka për shembull, për me më pa ju mu, keni marrë distancë. Pse kjo pjesë është e mushun? Se shumë sheh mirë, a kupton. Pse ajo mas hytbes s'është e mushun? Se s'më sheh, a kupton. Duhet distancë, duhet pozicion me mujtë me përfitu, a kupton. Andaj, distancën që islami e parasheh mes dy gjinive, nuk është injorim, nuk është largim. Jo, është bashkëpunim. Por nga distanca, ku realisht, jep produktivitet, pa cenuar njëri tjetrin, a kupton. Dhe kjo është mesatarja. Jo ik, jo përjashtim. Asnjë gjini nuk duhet përjashtuar. As mashkulli, as femra. Dytë kanë rol të domosdoshëm. Nuk ndërtohet dunjaja pa femrën, e pamundshme është. Po as pa mashkullin. Dhe këta duhet m'u përzi mes veti, është gjithsesi. Mirëpo përzierja bashkëpunimi në distancën e përcaktuar nga krijuesi. Me rregullat e krijuesit, kaq. e garantohet për të këtë ditë. Nëse thehet distanca, shohim pastaj çka ndodh. Shohim çka ndodh. Andaj duhet të them të nderuar vëllezër se duhet në jetën tonë me pas distancë. Patjetër, duhet me pas një një sistem të braktisjesh. Prej çka largohesh ti? Sa të vijat e kuqe të si ti si t'i kalon s'munesh. A ki vijë të kuqe në jetën tonë? A ki kufi? Rregull i jetës, a mos s'ka kufi, ja përcakton kufit epshi. Ja përcakton kufit mundësia, veç mos paça mundësi se s'pan kështu ato. Me pas një një një një një referencë që e përcakton kufin, e përcakton distancën, e përcakton afërsinë. Gjithë këto apo. Për shembull, distanca që kërkohet për shembull mes dy palëve të huaja nuk është distancë që kërkohet mes të afërmve. Përkundazi, e ajo distancë rënohet, don dikun ka e dikun s'ka. Shikoje për shembull distanca që është mes neve dhe diellit. Vetëm kështu, edhe me me fakte shkencore, vetëm në këtë distancë apo përfitohet nga energjia e diellit. Nëse do të ishte më larg, çfarë do të ndodhte? Do të ngrihej apo? Po të bëhet të ishte më afër do digjej kush e ka vendosur në këtë distancë precize që as nuk na djeg as nuk na ngrin. Kush e ka bë? El Hasib, ai që din punë me i llogarit mirë, Allahu tebareke ve teala. Ai që llogarit mirë, e po ai që e ka vendosur në distancë precize diellin që vetëm nga kjo distancë na ofron dobi, ai ka pasur distancën. që duhet ta ketë zemra me dunjan, edhe njëri me tjetrin, edhe ky me kët. Duhet me i respektu këto, mu mësu, me lënë diçka, nga diçka mu largu, nga diçka ma shumë, nga diçka ma pak, varësisht nga ajo që kërkon fjala, "Wa rabbaka fakabbir." Zotin tënd madhnoje atë. Pastaj Allahu xhele ve ala tha, "Wa la tamnun tastakthir." Kjo temnun testekthir është rregulli i radhës në jetën tonë që ta kemi parasysh. Normalisht është udhëzim për Muhamedin sallallahu alajhi wasallam, por edhe për neve sikurse cekëm. Edhe pse këtu dijetarët kanë dhënë disa mendime, po nuk janë kundërshtim. Këto mendime që e pasurojnë kuptimin e këtij ajeti. Çka i bjen temnun? Men në gjuhën arabe është me bë mirë apo me bë mirë. Dhe men është me e përmend të mirën, dhe dy kuptime i ka. Testekthir, istikthar është me e stërmadhu diçkafin, apo. Ajo e ka një madhësi, po ti do me ia lon një madhësi ma të madhe, apo. Kjo është istikthar, apo. E çka i bjen, wa la temnun testekthir. Një nga kuptimet është, mos i përmend të mirat për me i egzagjeru kontributet. Mirë vëllezër. Allahu po i thotë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mos e një nga kuptimet është, apo, mos e rrit të miren përtej kufive. Mos e ekzagjero kontributin. Këto ajete kanë zbrit para se me dek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo në fillim të shpalljes? Në fillim. Me kon që kanë zbrit në fund, po kontributi i madh, angazhimi i madh. Do mos sakrificë marramendëse çfarë ka bo pejgamberi me shokët e tij, e në fund me ardh kjo tash, ore keni bo sukses. Është përhapë feja, e ngritë fjala e Allahut xhalla uala, por mos e teproni lavdata. Në fund me pas ardhë kish një kuptim. Veç vetë tu konë, kur ka zbrit ky ajet. Pse? është edhe paralajmërim edhe përgzim. Përgzim është se shumë punë e keni me bo. Ti dhe pasuesit e tu keni me dhon sakrifica dhe kontribut. Domthon që historia ka me e përmend apo. Kjo përgzim. Edhe është paralajmërim që mos shikon çfarë ke bë, po ec tutje. Para pejgamberi më kthim dhon. Veç Ebu Bekri me çka më dukun anë çfarë punë është kjo. Ec tutje, le ti Ebu Bekrin. Ngase tek e fundit, i tërë suksesi yt është është rrjedhë normale që Allahu ia ka mundsu krijesa. Të nderuar vëllezër. Me u livdu njeri, me u livdu njeri para dikujt. Pse i ka bu mirë? Me ekzagjeru mirësin e tij njeriu, për shambull. A di kujna i ngjan, për shambull. Dielli është begati që Allahu xhallahu e ka bërë të përbashkët apo. Uji, për shembull. Ajri, a duhet me e falënderu dikon për ajrin që po e thithim? Jo vallah, është ajri i përbashkët. Shpallja e Allahut xhallahu është mbi diellin e mbi hanën e mbi, apo është e përbashkët. Ti nëse ke mundësi me qenë një argat në këtë shpërndarje, në këtë përfitim, ti e ki sevapin tek Allahu xhalla uala, por me ia kthy vetes vet njeri, apo lavdatën për kët, për udhëzim, e për mësim, e për shpëtim e kështu me radhë, është hala ma banale, është hala ma e keqe se me u livdu për diellin që i ngroh njerëzit apo. Wala temnun, mësohu që të bësh mirë, shumë të bësh mirë, edhe të shikosh përpara, jo kah të mirat e tua apo. Ngase fatkeqësisht, jo rrallëherë ndodh që duke i shikuar të mirat që i kena bo, dhe duke i ekzagjeru ato, realisht, goditemi me zbrapsje. Edhe nuk vazhdim tutje, apo. Prandaj ti ki mision, derisa je gjallë, hala s'ka përfundu kurgjë, për çka ki m'u livdu, për çka ki m'u livdu, hala s'ki, pra për shembull të lozë një njeri që është n'gara, n'gara është, edhe duke vrapu n'gara, n'gara të vrapimit për shembull kanë metë edhe 100 metra në fund, a ka vrapu ndoshta 4 km, maraton i madh në fund për shembull Një qitë metrë e fundit, nalët edhe thot, krejtë ju këmë kalu, apër. Që sa orë i pari jam, tu folet a njerës tu kalu, tu kalu, apër. Apër. Qatë dhe në fund, i fundit dhe në apër. Për një qitë metrë e hubë prapim në 20 km, apër. Pse? Po para kohët, ti do të me kalu vinë, tani me thonë. I pari, të këtë kalesh vinë, po, a më hala para visë. Vija jonë është varri. Po, kur bjesh në varr, tani atje n'ta mundësoftë Allahu thuj, çka kom bo, çka s'kom bo ma. Hala para vijës je, ku e din çka ndodh, ku e din se një ta kalon, vjen mas teje, bën ma shumë se që ki bo ti. S'ki arsye ti. S'ki arsye me i çu krahët kështu ma, ngase nuk e din ti kënd e përdor Allahu xhel-le ue ala. Shikone Ebu Hurera, Ebu Hurera e ka pranu islamin mas 20 vjete. Pej fjalës ikra, nga fjala ikra, lexo, kur ka shpallja. Deri te islami i Ebu Hurerës ka kalu 20 vjet. A kupton 20 vjet? Sa sahabë u konë, sa sakrifica u konë. Ebu Hurera për 3 vjet me pejgamberin sallallahu sallam, apo ka transmetu hadithe ma shumë se 95% e atyre që kanë qenë pej fillimit. A kupton. E ka hap Allahu xhel-le ue ala. Kjo nuk e bën, s'po du n'kuptim më të vlefshëm. Te Allahu është ai që vlerëson. Po në kuptim të kontributit për hadithe. Ka transmetu shumë ma shumë se këta tjerët. Kështu që kurrë mos, mos e nënvlerëso dikon që ka ardh ma vonë, ose në fund, ngase të gjithë jemi duke luftu për me kalu vijën suksesshëm, a kupton. Ta presim vijën një herë, a kupton. Ve la temnun testekthir. Dhe gjithashtu temnun nga kuptimet, ve la temnun. Ka njerëz për shembull që ë i bën do punë dhe qato punë për ta janë më të mëdha, më bazo. Bazo që kanë si bojnë ato. Për shembull, për shembull, nga smundjet e zemrës është kjo. Një njeri për shembull deri deri deri dje, kushtimisht po. S'i ka fal dy rekate duha kurrë. Duhaja, dini, dy namaz, dy rekate namazi paradite me fal. Dy rekate duha ose katër. Kurrë s'i ka fal. Dje ia ka nisë me fal, a kupton? Krejt temat e tij, vllazni, Allahu na faltë, kurrë duha s'po falim a kupton, duhaja dini çka ka, a kupton, e bën temë kryesore duhan, deri dje s'u konë duhaja kryesore, a kupton? Ai e bën temë kryesore, a kupton? Pse? Pse i ka qejf që dunjaja kah ai m'u sill, a kupton? Pse ai ia ka nisë. Deri dje s'u konë pjesë, një punë e caktume, ajo s'u konë me rëndësi deri dje, ama kur ai ia nis me bo, bohet me rëndësi, a kupton? E pse ashtu? Wa la tamnun tastakthir apo. Gjithçka e ka vendin e vet sipas kujna, sipas madhësisë që shpallja jep, jo veprimi jonë, apo, nuk mundëm na me ia dhon madhësin një veprimi, për shkak të veprimit ton, e as nuk mundëm na me e zvoglu një veprim për shkak të mos veprimit ton, na s'mundëm, na s'jem referenca, na s'jem, Ajo që është e madhe tek Allahu xhelle ue ala jet e madhe. E vepruam ne apo s'vepruam ne? Dihet çka është punë e madhe. Dihet çka është tek Allahu, është dihet çka është apo. Ama ti me kon referencë, ose bën kështu apo. Ose një punë të keqe për shembull, deri dje s'u kon një punë, vetë i ka bërë qat punë. Kur e lën tani në qafë i hip gjynahqarit që bën atë punë. Kadal Allahu. Dhe. Allahu tha kedhalike kuntum min qabl, qështu ke kon më herët, pa po Allahu ka begatu, kadal. Kadal. Andaj vllezër, kjo është ta që një duhet t'jetë gjithmonë rëbi Allah të barë, wa la tamnun, nëse i thotë pejgamberit, çka o pejgamberin sëmë? Po s'ka insan mi ftyrë tokës, nuk ka, as s'ka me pas kurr, njëri që ka bo ma shumë për njerëzimin, edhe në emën të Allahut ma shumë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, a ka dikush që bën ma shumë se ai? A ka dikush? Krejt këto mësime që po i marrëm na, krejt qikjo zimë sot, krejt qiky namaz sot, krejt gjithçka bojmë mirë na sot, gjitha janë Se ai është sebep. Allah e ka bo shkak Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai është apo? Atij Allahi po i thot, mos i përmend e me rrit fort. Atij po i thot, e çka kena unë ti me përmend? Me çka ki me u lëvdu? Prandaj bonu modest e puno angazhohu. Mos mos e mos e shkatërro veten tonë me shikimin djathtë e majtas në kontributin. Apo që dikush mund të thotë, s'po di kah me këqyr prej të mirave që i kom bo apo, kah po këqyr po më dalin si kodra, a kupton. Jo vallah, këto jon egzagjerime djallëzore, këto shejtoni t'i rrit për mos me t'lon me punu, a kupton. Andaj Ibn Kajmi, Rahimullah, thotë, individi, ti ti vetë, na duhet me kon mirënjohës, na duhet me falënderu çdokon që bën mirë, na. A ai që ka bo mirë, ai duhet me pasë qasje tjetër karshi vetvetes, a kupton. Prandaj Ibn Kajmi thot, nëse don me ec ka Allahu Xhelle ue Ala suksesshëm dhe me tempun e kërkuar, a don me vrapu, me nxitu ka Allahu Xhelle ue Ala, a don? Thot Ibn Kajmi Rahimullah, vendosi t'mirat në strajc edhe mos i nxirr deri n'dit t'gjykimit tek Allahu kur i qet, a kupton, apo? Të pëlqen filmi gjithë, nuk dal kurr, nuk kish me dal kurr. Pse me dal? Po pëlqen filmi, shumë i kandshëm na kënaqi kjo pamje. Apo për shkak se është pamje që kallzon sa i mirë je çka ke bo ti apo. Fike televizor, fike atë program apo. Çeli tjetër film, është edhe një film tjetër se të si të pati. E që Ibn Kajmi rahimullah, thotë, Ky film, unë kështu po bëj si film se të dikush e ka pas filma të tjera. Po. Apo po unë punë po bëj pak më film atë. Me kon më interesant. Ibn Kajim rahimehullah thot, nëse don me pa realitetin ton, mos u krahaso mes asaj që ti ke bo dhe krijesa. Jo. Ja, se këtu del ti Abu Bekr. Apo e me çka me mat? Mes asaj që ke bo ti dhe të ka jap Allahu. A, aty të të të film luhet, pasaj e për. Apo, A te te çka bo ti? Çka të ka jap Allahu xhalla xhelalu? E çka i ke jap ti Allahut tebareke teala? Qaty tani nëse nëse qaty filmi del mirë, kshyre. Pa çka çka të ka jap Allahu xhalla wala, a i ke përdor me kapacitet të plot këto begatitë Allahu të ka jap? Jo, vallahi. Andaj kjo rrugë është e vështirë, nuk është e lehtë. Andaj Allahu e përmbylli këshillën e E radhës, krejt këto këshilla të nderuar vëllezër që i përmendëm, mundësohen dhe realizohen me këtë t'fundit. Wa li rabbike fasbir. Këtë rrugë ki me pas provokime, ngacmime, injorime, apo ki me pas gjithçka në këtë rrugë, apo edhe nga vetja jote, nga tjertë, gjithçka ki me pas. Në mision e jetës ka gjithçka. Mirëpo ti, wa li rabbike. Shiko atje, Rabbeke dhe këtu li Rabbike. Për qat Allah që je çu me bo punë. Për qat Allah që ke jetu për hatër tij bo sabër. Dijetarët kanë thënë kështu të nderuar vëllezër. Dijetarët kanë thënë kështu. Fuqia e durimit, fuqia e durimit, apo, merret nga fuqia e sinqeritetit, apo. Sa më i sinqert je për hir t' Allahut, më i durueshëm je. Se ki arsye. Dije se sa herë humb durimi në këtë rrugë, shikoje lype te sinqeriteti. Atje lype. Atje lype. Sikurse për shembull kur ndonjë ndonjë pajisje nuk e jep nuk e jep dritën e caktuar, po ku e lyp ti? E lyp dikund ku ka burimet, qaty lype. E Allahu po thotë, krejt dështimet e juaja, lodhjet e juaja, ngutitë e juaja, nxitimet e juaja, lypni ku? Te sinqeriteti, atje. A është për hir të Allahut tebareke, nëse është, ki me bo sabër. Wa li Rabbik, për hir të Zotit, bo sabër. Kjo është e mjaftueshme. Kur ndin tek Allahu çka të jep Allahu xhalla xhelalu, edhe shpërblimi i durimit cili është gjithmonë është e arsyeshëm. Gjithmonë shpërblimi që Allahu jep durimtarëve me kuptimin e fesë të durimit, apo gjithmonë është i arsyeshëm, gjithmonë. Ngase Allahu xhalla xhelalu tha inna ma yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Durimtarët do t'u japim shpërblim pa llogari. S'ka e sa, pa llogari Andaj edhe në veprim duhet durim, por edhe në braktisje e në distancë duhet durim, gjithkund duhet sabër, duhet durim, mirëpo ai që është i pajisur me këto virtyte, ai që i ka parasysh këto rregulla, me lejen e Allahut xhelle ue ala është i suksesshëm. Prandaj mund të themi në fund se këto shtatë rregulla që janë në suren Mudethir janë realisht edhe rregulla bazike esenciale për një jetë të suksesshme edhe për një mision të suksesshëm që njeriu e kryen jetën e kësaj bote edhe në fund pastaj tek Allahu shpërblehet për to. Këto janë ajete që deshta për sonte me përmend e vazhdojmë me ajete tjera inshallah në takimin e ardhshëm. Allahu na dhasht sukses në dunja, na mundëso që të jetojmë për Allahun dhe ta takojmë atë e ai të jetë i knaqun me neve. Zoti ju shpërbleft, ue salallahu ala Muhammedin, ue ala alihi, ue sahbihi, ue selleme, teslimen kethira.